urtarriak hogeita zazpi gaur astelena da eta berrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi, ana estepa berriozartarra zinegotzi giza estrenatuko da. Bilduko zinegotzia zen Roberto Prat katuko du ana estepak. azken honetan ospatuko den urtarrileko udalbatzan karguari helduko dio estepak. Arratxaldeko seiterrean ospatuko den udalbatza horretan, amar puntu izango dira ez da bai memoria historikoaren mozioa kontzebituaren eta emakume ardunaren eskubideen babeserako lege aurre proiektuari buruzko mozioa eta EITB Euskal Herreti Telebistari buruzkoa besteak beste gainera 2008ko aurrekontuetan aldaketak egiteko puntua atxikitu da urtarrileko udalbatzako gai zerrendan. Bokanadak disko berria aurkeztu zuen, atarrabian. El sino de la izeneko disko berria aurkeztu zuen bokanadatarrek atarrabiako totem aretoan aurkezpenarekin, amar kontzertuko jira txiki bati hekingo diote. Euskal Herriko historiaren inguruko ikastaroa? Mila bosteun tamadi, bi mila tamabi, Nafarroa bitzirik iniziatibak bultzaturiko kurtsua dugu hau, otxailaren amarrean hasiko den kurtsua hau, Bixente Serrano izkorekin Euskaraz egiterik dago bestena, zaitor peskadorren, peskadorren eskutik gazteleraz ere egin daiteke kurtsuan izena emateko info e, abildua eusko kultur.com elbidera idatzi beharko da bestenaz, behatzela buzortzi, amalau, emezortzi, amabi telefonoan, iskribatzerik ere izango dugu. Eta futbol partien informazioarekin irekiko dugu kirolen atalau zer egin zuten regionaleko mutiliak garazi. Beno, baxabi, regionaleko mutilak irabazi egin zuten bost eta bi etxarri aranatzen aurka jokatutako partida ura. Emako omeak eh, gauza bera egin zuten irabazi, zenolako ratza daramate hauek e, eh, eh, Nafarrako Unibertsitatearen kontra lehiatu ziren larun batean eta bost eta bat irabazi zuten. Eta besterik gabe gainuntzeko gainontzeko partien informazioa hortxe guzkiplaza.neten ikusgai duzuela. eta guratz mendiari heltzea lortu zuten mendiaren lagunek. Berriozarko gehi bat mendizale areso herrira hurbildu ziren eta bertatik guratz mendiari ekin zioten eguraldiarekin lagundurik lortu zuten bederatzeron dalaroitan mabos metrotara dagoen mendigailurrera iristea. Eguraldiaz mintzatzeko unea du gorain, zer dio gaurko iragarpenak, arazi? Beno, txai, ba, zerua oso odeitzu egongo dela, zaparra da txikiak gotako ditu, litekeen adaxabi, nuiz behinka ertainek izatea ere, eta egunaren amaieran, elurra edo elur bustia egin lezake, ipar mende badekoa ulbizia biliko da, bola da, gogorrekin, eta temperaturi da okionez, minimoak nahikoa jetxi eta maksimoak nabarben jeitxiko dira, beraz, xabi, freskotasuna dakarkigu, eh? Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMkoen puntu zortzean edo orduoro interneten euskiplaza.neten.